shukr qilish fazilati odamdagi insofu tavfiqdan dalolat beradi bu fazilat sohiblari kamtarin tabiatga ega bo'ladilar jamiyatga ulardan na til bilan na qo'l bilan ozor yetadi shuning uchun ularning odamlar orasida obro'lari ham ziyoda bo'ladi bunday kishilar allohning azobu g'amiga ham quvonchu shodligiga ham boru yo'g'iga ham shukur qiladilar ularning ziddi bo'lgan kishilar noshukurlar deb ataladi shukur qiluvchilar nimagaki shukur qilishsa ular o'shanga noshukurlik qiladilar jamiyat bulardan bezor bo'ladi yaratgan rozi bo'lmaydi iymonning mustahkam tayanchlaridan biri bo'lgan shukr yuqorida so'z yuritilgan boshqa fazilatlar kabi ko'hna sharqda e'tibori baland qadriyat hisoblangan hazrat mir alisher navoiy ham shukurni cheki chegarasi yo'q buyuk fazilat deya ta'rif etganlar navoiy talqinicha shukur qilguvchilar foniy dunyoda shod xurram yashaydilar chunki ularning bilishicha o'tkinchi dunyo g'am yeyishga arzimaydigan matohdir shukur qilmaydiganlar esa aksincha dunyoni qiyinchilik va g'amda o'tkazadilar motamu alamlar hamrohlari bo'ladi g'aflatda bo'lganlari bois hayotda g'aflat va xafalikda bo'lishadi hayot to'g'risida bo'lmag'ur fikrlari bilan uni o'zlariga bulg'ab ko'rsatadilar shukur qilishni bilmaydigan odam ko'z o'ngida jilolanib turgan ne'matlarni ko'ra olmaydi holbuki alloh eng avval odamni barcha mavjudotdan sharafliroq qilib yaratdi o'zining sirlariga musharraf qildi hayvon o'simlik yoki jonsiz jism qilmadi marhamat etib inson suratida yaratdi muhimi din yo'liga bo'ysunguvchi qildi ko'rar ko'z eshitar quloq berdi gapirishga til hid bilishga dimog' berdi shunday qo'l berdiki u bilan taomlanadi oyoq berdiki u bilan yuradi nafas olish haqida fikr qilinsaki har nafasning o'zi bir ne'matdir yuz xillab ne'matlarni aniqlash uchun tam sezgisini berdi berilgan ne'matlar shu qadar ko'pki qalam bularni yozishga ojiz tog'u dalalardan yeldek o'tuvchi otlar jannati a'lo kabi bog'lar toza pok oqar suvlarki ularda yurgan kumushdan go'zallar jannat hurlarini eslatadi shunday ekan har bir iymonli odam haq ne'matlari uchun so'ngsiz shukronalar qilmog'i lozim alloh bizlar uchun to'kin sochin qilib qo'ygan ne'matlar qadrini shukrini ko'pincha unutib qo'yamiz har bir harakatimizda parvardigorimizning qudrati va saxovati namoyon bo'lishi haqida fikr yurgizishdan ojiz qolamiz holbuki bizlar so'ngra ana o'sha kunda albatta hayoti dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lursizlar oyati karimasining mazmunini chuqur anglashimiz darkordir qatoda rahmatullohu alayhdan rivoyat qilinishicha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar to'rt narsa kishiga berilgan bo'lsa dunyo va oxirat yaxshiligi berilibdi zikr qiluvchi til shukur etuvchi qalb sabrli badan va mo'mina soliha xotin yana payg'ambarimiz alayhissalomdan rivoyat qilinishicha alloh taolo qudrati bilan lavhul mahfuzda har kimki mening qazoyimga rozi bo'lmasa va balolarimga sabr qilmasa va ne'matlarimga shukr qilmasa andoh kishi mening yaratgan osmonimdan chiqib mendan o'zga xudoni topsin deb yozib qo'ygan thank you shayx junayd bag'dodiyning bolalik davri bilan bog'liq quyidagi hikoya katta kichik uchun birdek ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi junayd bag'dodiy rahmatullohi alayhi shayxul mashoyihi olam edi hamma ilmlarda komil riyozat va karomatda ham tengi yo'q edi Junaydning so'zi tariqat ishida hammaga hujjat va dalil edi. Uning ahvolidan sunnatning xilofida hech ish topolmas edilar. Bu toifaning hojasi mashoyixlarning so'zlaydigan tili, ulamolarning zebo tovusi tariqatda mujtahid edi. shayx sari saqatiyning muridi edi yetti yasharligida sari saqatiy uni hajga olib bordi masjidi haramda to'rt yuz piri komil orasida ne'matga shukur aytmoq borasida masala bahsi bo'lib turar edi uning sharhu bayonida so'zlar aytib edilar har bir pir bir tariqa bilan ma'no aytar edi oxiri sari saqati junaydga dedi sen ham shukur bobida bir so'z degil junayd dedi xudoning bergan ne'matiga shukur qilish uldurki haq taolo senga bergan ne'matni vosita qilib gunohkor bo'lmag'aysan va ul ne'matni gunoh ishga sarf qilmag'aysan junayd bu so'zni aytib bo'lgach to'rt yuz piri komil boittifoq dedilarki tasanno ey ahli tasdiqning ko'z nuri so'ng ularning biri ey o'g'il Xudoy taolodan nasiba senga tilingdan yetkusidir, dedi shayx sari Saqati dedi ey junayd bu so'zni ne yerdan topding junayd dedi sening hujjating ta'siridan topdim junayd bag'dodiyning shukur qilishga bergan tarifi g'oyat baland pardada aytilgan qalb ko'zini ochuvchi so'zlardir chindan ham inson xudoga shukrona aytganda ushbu holatlarni mushohada qilmog'i kerak avvalo inson nav'iydin qilib yaratilganiga shukur qilishi to'rt muchasi sog' bo'lib aql farosati yetarli bo'lgani uchun shukr qilmog'i allohning marhamati bilan rizq ro'zini yetkazib turgan ota onasidan minnatdor bo'lmog'i yaxshi mahallada yaxshi yurtda tug'ilgani vatani go'zal va xushhavo anvoyi ne'matlar serob ekanligidan shukur etmog'i agar xudoni tanib musulmon bo'lgan bo'lsa unga ham behad shukrona qilib yashashi boshqalarga foydasi tegib turadigan kasb egasi bo'lganiga shukur etmog'i yaratgan yaxshi xotin solih farzandlar ato etgani uchun shukrona qilmog'i kerak yaratgan bizlardan bergan ne'matlari evaziga ko'p narsa talab etmaydi bor yo'g'i shukrullohni qayta qayta takrorlash lozim va salom. shukrullohni unutmagan insonlar alloh taolo tomonidan ham unutilmaslar dono xalqimiz aytganidek noshukru nonko'rlikdan o'zi asrasin zero noshukurda shukur bo'lmas nonko'rda uzr